George Floyd edota jaka horien manifestaldietan hainitzetan sare sozialetan edatzen dira poliziaren indarkeriak laizte gesta gehiago posible izanen haien aurpegia lausotu beharko da bideo eta argazkietan lege proposamena onartzen baldin bada. Agenteak babesteko dio frantses gobernuak haien gehiagikeriak gordetzeko dio Robin Jaflenek argazkilari kasetaria da lezeko eta bai et C'est une forme de censure quelque part et un moyen, je pense, euh, pour euh, finalement limiter la diffusion des potentielles euh, violences policières qui peuvent être commises et qui peuvent être filmées, photographiées, etc. Irudi inkesta lana Ça fait partie du rôle du journaliste d'informer et donc d'être condamné d'informer, c'est quelque part une remise en cause de la liberté de la presse. Polizia Christophe Labart, SGP Police Sur des interventions de police qui peuvent avoir lieu dans des quartiers sensibles, on a pu voir sur des réseaux sociaux des images de fonctionnaires de police qui ont été clairement identifiés. On peut voir des, tags sur ces mêmes cités avec... Euh, le prénom du fonctionnaire, pour certains même le numéro de téléphone. Donc euh, oui, ces pressions-là, elles existent. Oui. Une action de police, une manifestation pourrait être filmée, il n'y a pas de souci. Le tout étant de ne pas par contre identifier le fonctionnaire afin de pouvoir ensuite euh, mettre la pression, soit euh, tout simplement l'agresser. Azazpian ez tabaidan txartuko da frantses legibil zaharren.